տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը Սիրիայում լույս տեսնող հայկական Գանձասար բարբերականի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Չիլաբոշյան Պողիկյանն է, ում հետ զրուցելու ենք Սիրիահայ համայնքի ներկայացության, Սիրիական պատերազմի ու դրա հետևանքների մասին։ Բարև ձեզ, Տիկին Պողիկյան, շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կխնդրեինք նախ մի փոքր պատմել ձեր արմատների մասին, ինչպես հաստատվեցիք Սիրիայում։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն այս առիթը ստեղծելու համար։ Ըսեմ որ Բողիկյան իմ ամուսնության մագանունս է, իմ փուն մագանունս Չիլափոշյան է։ Նախայրերս եկած են Բերեջիգեն 1915-ին հայոց ցեղասպանության դարիներուն բաբս Գարաբեթ Չիլափոշյան իր ընտանիքին այդ ամբողջությամբ քաղտած է ինչպես Բերեջիգի բոլոր հայերը եւ ինչպես Արեմտյան Հայաստանի դարբեր գավառներու հայերը բռնի ցևով քաղտած են եւ Բերեջիգեն նավերով փոխադրված են Եփրատ գետի ջամփով Սուրիո Ջարաբլուս քյուղակաղակը Այնտեղ արաբները իրենց շատ լավ վերաբերմունք ցուցաբերածեն, կորձի աշխատանքի արիտներ ընձայված է հայության եւ աստիճանաբար աշխատելով զարգացուցած են իրենց արհեստները իսկ 1950-ական թվականներուն անոնք իրենց դնդեսական վիճակը բարելավելով եկած եւ հաստատված են հալե։ Տիկին Բողոկյան կխնդրեինք պատմել Սիրիայի հայ համայնքի մասին, քանի որ Սիրիան լրահոսում մշտապես ներկայացվում է կամ տեսանելի է որպես ավերված քաղաքներ, տներ եւ դժվար է պատկերացնել աշխույժ կյանք այնտեղ։ Իրականում ինչպիսին է Սիրիայում կյանքը եւ հայ համայնքը։ Սուրիո մեջ հայերու ներկայությունը թարերու պատմություն ունի։ Տիգրամեդի օրերեն արդեն հայեր հաստատված են, հասած են մինչև Հալեբ եւ հաստատված են այստեղ, հետակային արևդրականներ, աշխատանքի Պերումով եկած հաստատված են հայեր Սուրյո դարբեր նահանգներու մեջ, իսկ ինչպես գիտենք Օսմանյան գայսրության դարիներուն հարաձանքներու Պերումով այդ հոսքը դեպի Սուրիա աստիճանը բարձրացած է, իսկ հայոց ցեղասպանության դարիներուն մեծ թիվով, այսինքն մոտավորապես 1 միլիոն հայություն Այդ քաղտի ճամփան բռնած է եկած հաստատված է այստեղ եւ այստեղ են տարածված է սփյուռքի դարբեր քաղտօջախներ։ Հայությունը Սուրիո մեջ կվայել է ընկերային քաղաքական դարբեր մագարտակներով, վրա մեծ հարկանք թե ժողովրդին եւ թե դարբեր իշխանություններ գողում է եւ այստեղ ինք մասնագիտ է երկրի վերագառուցման երկրի դարբեր արհեստներու մեջ, գիտական դարբեր մարզերու, բժշկական, արհեստագիտական դարբեր ոլորտներու զարգացման մեջ դերակատարությունն է ցած հայությունը։ Այնպես որ հայությունը Սուրիո ժողովրդի անբաժան մեկ մասնի գարելի է համարել եւ ոչ թե բարձրապես փոքրամասնությունը, որ քաղտի հետևանքով եկած եւ ժամանակավորապես հաստատված է այստեղ։ Պատերազմի դարիներուն անշուշտ 2011-ին սկսյան Սուրիան ընդհանրապես մեծ ավերներ գրեց, ժողովուրդը քաղտեց մեծ մասամբ, քաղաքներ ուղագի փլադակ դարձան, դնդեսությունը քայքայվեցավ, երկրի գրավվեցավ, զինյալը հապեգիչներ Փարփարոսական չարտեր գործեցին Սուրիո բնակչության նկատմամբ եւ իսկապես աղետալի վիճակ էր, սակայն որոշ շրջաններ կային, որոնք համեմատաբար ավելի ասենք ապահով էին եւ ցանկը այնտեղ կարելի էր շարունակել ապահովական, տնտեսական եւ գենցաղային ցաներ պայմաններ ուտակ։ Անոնք, որոնք քաղտեցին երկրեն, հաստատվեցան արեմդյան երկիրներ, ոմանք նախընտրեցին հաստատվել Հայաստան եւ Արցախ, վերադառնալ հայրենադարձության մղումով այնտեղ ուզեցին հաստատվել եւ ունենք մենք ընտանիքներ հատկապես Քամշնի են, որ ուղղվեցան եւ հաստատվեցան Արցախ։ Բարեբախտաբար եւ մինչեւ հիմա ունենք ընտանիքներ, որոնք Ստեփանագերդի մեջ արդեն Գաբրին իրենց գործերը հիմնած են եւ այլն։ Իսկ այն հայրճան այն մասը, որ ապրեցավ Սուրյո մեջ, համեմատաբար Սուրյո, ասենք, pedagogan վերահսկողության տակ եղած շրջանները մնացին ավելի ապահով, եւ թեև գրեցին բոլոր այն վտանգները, որոնց ենթարկվեցավ Սուրիան, սակայն գրցան կոյադեվել մասամը եւ գրցան շարունակել իրենց կյանքը, նույնիսկ հայ համայնքը գրցավ շարունակել բահբանել իր ասկային մշակութային այդ երուն կյանքը հագարակ բոլոր դժվարություններուն, հագարակ TV նվազումին, հագարակ քանիցս դբրոցներու, միութենական գետրոններու, եգեգեցիներու հրթիրագործման եւ այլն։ Անշուշտ դասը դարի մենք Սուրիա հայությունը, Սուրիա ժողովրդին որպես մեկ մասնիկը իրենց պես մենք ալ գրեցինք բոլոր այդ դժվարությունները, վախը, սարսափը, սակայն մեր շրջաններում մեջ համեմատաբար ավելի ապահովեր եւ գրցանք կոյադևեր մասամբ, այսինքն ապրիլ մեր յանքը բրգել ունեցանք զոհեր, թե սուրիական բանակի մասկազմո հայեր եւ թե սովորական քաղաքացիներ, որոնք հրթիրագոտումներով զոհ դարձան։ զո Սակայն այս բոլորը կարելի եղավ հաղթահարել շնորհիվ ասենք հայ համայնքի հավաքական միասնական ճանկերուն, ազգային իշխանություններու շարունակական ջիքերուն, բարեսիրական աշխատանքներուն, ժողովրդի ներծուկանքներու իր ջիքերուն Մեր Վահագ դղոց, հայկական թաղերը պաշտպանող դղոց, անցնարության, անցնազոհության անոնք քիշեր ցերեկ մեր ակումբները մեր հայկական թաղամասերը կպաշտպանեին եւ նույնիսկ դժվար օրերուն օգնության գբուտային ընտանիքներուն նույնիսկ իրենց գենցաղային գարիկները ապահովելու իմաստով հազար բարգայտ դղոց հարկանք մեր բոլոր նահատակներուն ներկայիս ասենք համեմատաբար Սուրեն ավելի ապահով է թե կան տնտեսական հավոր դժվարություններ գենցաղային մեծ դժվարություններ իրականության մեջ հատկապես էլեկտրականության հարցը, վարենանյութի դակնաբը, մենք գիտենք, որ Սուրյո Հիսուսյանի շրջանը Կարիու ամբողջ իշխանության վերահսկողության են դուրս ելած է, բեդության վերահսկողության դուրս ելած է եւ շատ դժվարավ կարելի գլավ արենանյութ հասցնել ժողովրդին ծմրան այս ցուրտ օրերուն։ Հակառակ այս բոլորին, սակայն համայնքի ցանկը կշարունակվի, դպրոցները գործեն, մշակութային միությունները գործեն եւ այս մեր ծերմությունը, այս մեր հարաբերությունը միություններու, դարբերս են կազմակերպություններու, երեք հարաբերություններու կորձակցությունը եւ այս իրար օգնելու այս ասենք չերմ վերապերմունքը գոգնե որբես այստեղ հայությունը դոգա, ծաղգի եւ աստիճանաբար թոթապեր դժվարությունները ինչ ազգային հաստատություններ, կառույցներ, կրթարաններ են գործում Սիրիայում Սուրյայի համայնքի մեջ կգործեն նախ դբրոցներ, թե նախագրտարան, թե միջնագարգ եւ թե երկրորդական։ Այս դբրոցները Սուրյո բոլոր նահանգներու մեջ կգործեն։ Ունին ասկային վարժարաններ, որոնք ենթագային ասկային իշխանության եւ ունին միութենական վարժարաններ, Այս վարժարաններուն գողքին կգործեն 3 հարամանություններ ու հայ արաքելական, հայ գաթողիկ եւ հայ ավետարանական համայնքներու եկեղեցիները, Եվ ամբողջ այս բادرազմի դարիներուն այս դպրոցները եւ եկեղեցիները շարունակեցին իրենց կորձունեությունը, երբեմն աշակերտները դեղեդեղ փոխադրվեցան վտանգի փերումով, ավելի ապահով վայրեր ճանաչին փոխադրել աշակերտությունը, ասենք գրտական մարմինները եւ այնտեղ շարունակել իրենց ուսումը, հետո վերադարձան իրենց վարժարանները եւ համեմատաբար խաղ դարձավ մտնոլորդը։ Ունենք նաեւ Փարեսիրական, մշակութային, մարզական, սկաուտական գետրոններ, ագումբներ, ուր ձագուն ընկերային ցանկ կդիրեք։ Գիտեք, Սուրիայի ցանկի հատկանշական երևույթները մեկն ալ ագումբային կյանքն է ինչպես բոլոր այս միություններում մեջ սուրիայերը սիրող ապար գծարայեն առանց ովի մեկ ակնկալության եւ իրենց ծարայության շնորհիվ է որ քաուտը գանքուն կմնա եւ մարզական մշակութային կյանքը կգազմագերբվի բարեսիրական դարբեր ծարայությունները կգազմագերբվի այստեղ այդ չեր մտնոլորդը գամավոր ծարայությունն է որ երկար դարիներ գանքուն բահած է սուրիայ քաուտը իրականության մեջ Կկործեն նաև ընկերային վայրեր, բարդեզներ, ուր ընտանեկան հավաքներ տեղի կունենան ճաշարաններ, բոլոր այս հայկական չեր մտնորդը պահպանելու համար գառուցված վայրեր են ասոնք, եւ այս բոլորի շնորհիվ Սուրիա համանքի թե գրթական, թե հոգեվոր, թե մշակութային մարզական ցանկը գազմագերպված վիճակի մեջ կբահվի, հագարակ դիրող դժվարություններուն, երբեմն տնտեսական երբեմն ասենք մարտուժի բագասի բերումով առաջացած դժվարությունները, սակայն ասոնք բոլորը գոյատևեն եւ մենք ունենք մշակութային գետրոններ, որոնք երջախումբեր, բարախումբեր, գերբարվեստի գետրոններ զարգացնելով երիտասարդությունը կմղեն թե այդ գետրոնները, որբեսի հայորեն դաստիարակվին, հայորեն մեծնան, հայ մշակույթին ծանոթ դառնան աստիճանաբար եւ հայության կոպվին ծևովը Միևնույն ժամանակ համարգվելով Սուրյո ժողովրդին հետ։ Մենք ժամանակի ընթացքին, դարիներու ընթացքին Սուրյո հայությունը իր հարաբերությունները բահբանելով անտերտ Սուրյո ժողովրդի դարբեր խավերուն հետ բահբանած է իր ինքնությունը, իր լեզուն, շնորհի մեր դբրոցներուն եւ մեր դբրոցներու մեջ ազատություն ունին կիրարգելու մեր լեզուն, հայ քրագանջուն եւ լեզու գտասավանդվի, ասկային ծերնակներ կկազմակերպվին եւ այլն։ Այս բոլորը գոքնեն, որբեսի հայությունը իր ինքնությունը բահբանե սուրիական աս օրնյալ հողին վրա ասենք։ Ինչպիսի խնդիրներ ունի հայ համայնքը Սիրիայում։ Բնականաբար բادرազմի դարիներուն հայ համայնքը դգարացավ, թե դնդեսաբես, թե նվազեցավ իր թիվը, նախքին այդ երբեմնի ջոխ թիվը ճունի ներգայիս, որովհետև շատ ցանր բادرազմի պայմաններու մեջ կապրեր սուրի հայությունը եւ երգիրը երկար դարիներ մնաց այս բادرազմական մտնոլորտի մեջ հավասիկ մոտավորապես 11 տարի անշուշտ եղան երդասարտներ հատկապես որոնք քաղտեցին իրենց աբական ավելի ապահով դեղեր որոնելով ընտանիքներ քաղտեցին ավելի ապահով կյանք ցանկալով իրենց ընտանիքի անդամներուն եւ այլն եւ մասամբ մեր տիվն օսրացավ ներգայիս նախքին ատիվը չեն կրել եթե նախապես 100.000-ի գահացներ սուրի հայության տիվը այսօր սենք մոդավորապես 60-ան 100-ը քաղտած է սուրի հայության եւ այս մեկը բնական ապար գաստե ժողովրդին վրա, որովհետեւ գգրկնաբատ կվի նախ պատասխանատվությունը մնացողներուն վրա, այստեղ ապրողներուն, դոգացողներուն վրա, հատկապես ասկային աշխատանքներու մեջ պատասխանատվություն ստանցնող թիրքերու վրա երդասարտներու մեկի ավելի կորձեր կվստահվին, որովհետև թիվը նվազած է։ Սա գանագարակ այս բոլորին համայնքը մնաց իր բոլոր գարույցներով, գոյադևեց, շարունակվեցավ ասկային կյանքը, Թե մինչև օրս, ասենք շատ ցանր երկրի դնդեսական, քաղաքական, ասենք շրջապակման Պերումով, Սուրիո շրջապակման Պերումով Սուրիական լիրային անգումին Պերումով տնտեսական բավական ցանր պայմաններում մեջ կապրի Սուրիա հայությունը Շնորհիվ երբեմն ասենք համայնական օժանդակություններով այդ դժվարությունները մասամբ մգախտարվին, սակայն մինչև որս այդ դժվարությունները արգա են եւ մինչև որս բնական ապարգա այդ հոսքը, եթե արիդ լա կան քաղտողներ, որոնք կուզեն ավելի լավ ավելի ապահով երկիներ քաղտել, Հայաստան մեկնիլ, հաստատվել, երդասարտներ կան, որ կքաղտեն մինչև օրս։ Սակայն Մյուս կողմէ համայնքի ցանկը կշարունակի մնալ աշխույժ, մեր եկեղեցիները, դպրոցները կգործեն, բարեսիրական աշխատանքները կշարունակվին, ունենք շտաբօգնության մարմիններ, որոնք հսկայական աշխատանք կդանեն գրնամսել, որ որբեսի դարբեր բարեսիրական կողմերը միջազգային կամ դեղական գոմ եգերեցական գողմերը օժանդակություններ ապահովեն եւ Սուրիա ժողովրդի Սուրիա հայության սու, հատկապես երդասարտության ուսանող դարին, ասենք գամ երեցներում, որոնք դժվարություն ունին կոյադևելու օժանդակություն դրամատրեն, եւ ցեվով մը իրենց ասենք նեցուկ կանգնին կոյադևելու թափտան, ուժդան։ Մեր դպրոցները նույն աշխուժությամբ կանոնավոր ծրագրով կշարունակեն իրենց ընթացքը, դարեգան կունենանք շրջանավարտ ունցքեր եւ համասարաններում մեջ ունենք դարբեր մասնագիտություններով հետևող սուրիահայ երդասարտներ, Պետական տարբեր մարմիններում մեջ ունենք սուրիահայ պաշտոնյաներ, միայն համալսարանի մեջ օրինակ մոտավորապես 50 հայ պաշտոնյա ունենք սուրիո պետական համալսարաններում մեջ։ Այսինքն սուրիահայերը մնալով այստեղ նոսրանալով մեկտեղ կշարունակեն ներդրում ունենալ թե երկրին, թե իրենց համայնքին վերագանքնումի աշխատանքներ կշարունակվին, կվերանորոգվին եկեղեցիներ, դպրոցներ, հաստատություններ, աստիճանաբար դարբեր ներդրումներով եւ միշտ Սուրիական գամավոր ծառայությամբ այդ կենտրոնները աստիճանաբար կվերագանքնին, կշարունակվին կորձունեությունները դարբեր մագարտակներու վրա։ Այսինքն այնպես չէ, որ Սուրիայական օջախը մարած է, ոչ Սուրիայությունը կշարունակի իր քոյությունը երբեմն արժանանալով նաև դեղվի ժողովրդին հիացմունքին, որովհետև անոնք ցևով մը գսեն, թե երբ ծեր աշխուժությունը ծեր երանտը կտեսնենք, մենք եւս կկոդեբ ընթվինք, կհուսանք, որ այս դժվար պայմանները գարելի գլավել ամենագար ժամանակամիջոցին հաղթահարել, որովհետև որքան երկարին այս դժվար պայմանները այնքան պիտի նոսրանատիվ հայության այնքան պիտի ասենք գարելիությունները նվազին Տիկին Պողիկյան բավական է միայն թերթել Գանձասարի Facebook-յան դիմատետրը եւ նկատելի է թե որքան ուշի ուշով եք հետևում Արցախյան անցուդարձին գործնական ինչպիսի կապեր ունի Սիրիա-հայ համայնքը Արցախի հետ Արցախը մեզի Սուրիայերուս համար գամարվի մեր ամբողջական հայրենիքին անբաժան մեկ մասը Արցախայերը մեր հայրենագիտներն են մեր քույրերն ու եղբայրներն են, են Սուրիայի համայնքին գա Արցախի հետ եղած միշտ ամուր, միշտ պինդ։ Գրնամսել որոնակ նախքան Արցախյան բادرազմ հայ օկունտյան միության դարբեր ծրագիրներում մասնակցած է Սուրի հայությունը Արցախի մեջ, Ինչպես օրինակ Սոսե Մանգաբարդեզի ծրագիրին, բարեսիրական դարբեր աշխատանքներուն Սուրիայի համայնք իր մասնակցությունը բերած է հայկության միության ջամփով։ Դարբեր խորտաժողովներ, մամլո խորտաժողովներ, հայտարարի վերաբերյալ խորտաժողովներ, դեղի ունեցած են Արցախի մեջ երդասարտական ջամփարներ եւ այդ բոլորին մասնակցություն բերած են Սուրիայի համայնքի ներկայացուցիչներ Ինչպես օրինակ համահոմենթմենական վերջին մարզախաղերում, որ դեղի ունեցավ Արցախի մեջ, անորան մեծ տիվով սուրի հայեր մասնակցեցան, այնպես որ այդ գաբը բահվեցավ։ Մենք գիտենք Արցախի բادرազմի դարիներուն միշտ ալ Սուրիայի համանքեն մասնագետներ եղած են իսկ վերջին 44 օրյա պատերազմին մեր Սուրիա 3 երիտասարդները Հարութը Մոսիկն ու Հակոբը մեկնեցան Արցախ ամիջապես որ պատերազմը սկսավ առանց դատամսելու, առանց վերաբաղության, որովհետև անոնց համար Արցախ իրենց հայրենիքի մեկ մասն էր, բարդ կսկային պաշտպանել այդ հողին վրա գրվել։ Մեկնեցան եւ իրենց քույրերուն եւ եղբայրներուն գողքին մարդնչեցան եւ զոհվեցան Շուշի ինքնապաշտպանության մարտերուն ընթացքին։ Բադերազմի հաջորդող ամիսներուն Հոյտա Փիրոյի երիտասարդական գրասենյակի ջամփով Արցախահայ երկու երիտասարդներ ժամանեցին Հալեբ Անոնք այստեղ ճանոթացան Հալեբահայ երդասարտներուն, անոնց աշխատանքի ազգային կյանքի գազմավորման միութենական աշխատանքներու փորձառության ճանոթացան, փոխանագեցին գարտիկներ, փորձառություններ եւ կետնի վրա անոնք ավելի գենտանի ճփումներ ունեցան Հալեբահայ երդասարտներուն հետ։ Այս մեկը շատ դրական էր, որովհետեւ գիտեք, որքան էլ որ հերագա կապերելնան, որ կորձնական ամիջական գաբը շատ ավելի արդյունավետ կլա, շատ ավելի ծրակիներու թուր գնա փանալ հարաճիգայի համար։ Գարելի է ասել, որ նաև Սուրիայ համայնքը Արցախի բادرազմի դարիներուն, Արցախի անգախ եղած դարիներուն դարբեր ցերնարկներով, քարոշչական աշխատանքներով փորձած է ցանոթացնել Արցախի ժողովուրդը Սուրիա ժողովրդին, այդ մեկը լա Սուրիա խորտարանի ջամփով, այդ մեկը լա մեր մամուլի ջամփով, մենք միշտ մեր մամուլի մեջ մեջ անբաժան մաս մահատկացուցած ենք Արցախին, Արցախի պատմության, Արցախայության լուրերուն, որբես մեր սերունդները գաբը միշտ ամուր բահեն Արցախի հետ, իրենց գիտակցության մեջ միշտ ամուր մնա այդ Արցախ իրենց հայրենիքի մեկ մասը լալու ըմբռնումը։ Արցախի վերջին պատերազմին օրինակ այստեղ Հալեբի մեջ հսկա ցերնարկ մը գազմագերբվեցավ եւ արաբներ ընդհանրապես իսլամ գրոնքի պատկանող շեյխեր հրավիրվեցան, Սուրե Խորտանի անդամներ հրավիրվեցան եւ անոնք բարձրացանեցին Արցախի ժողովրդի իրավունքները, ոչ ուղեցին վերջ տալ բռնարարքներուն Ադրբեջանի կողմէ, Թուրքիո կողմէ, Այսինքն կարողջականը սկա աշխատանք մներ որ դեղի ունեցավ, այս մեկը ծարայեց, որ Սուրյա ժողովրդի մոտ, այնպես ինչպես հայերում մոտ ճիշտ, այսինքն դպավորություն դարածվի, ճիշտ ըմբռնեն Արցախի ժողովրդին հարցը թադը, ըմբռնեն Արցախայության մակարումները, որ մղած են տարիներու ընթացքին։ Այնպես որ Արցախը միշտ ներկա է մեր արոնիայի մեջ, ինչպես ասիկ մեր մամուլի մեջ էլ այդ մեկը գերեվի, մեր դպրոցներում մեջ, մեր միութենական դաստիարակչական դարբեր աշխատանքներում մեջ այդ մեկը միշտ ներկա է, որովհետեւ մեր սերունդներուն գիտակցության մեջ վար մնա այդ մեկը, այդ իրականությունը եւ անոնք իրենց կարգին փորձեն իրենց ներդրումը բերել, գործակցության եզրեր գտնել Արցախի հետ, Արցախայության հետ։ Ինչպիսի դերակատարություն ունի հայ համայնքը Սիրիայի կյանքում հիմնականում ինչով են զբաղվում հայերը Սիրիայում որ քաղաքներում են կենտրոնացած Սուրիայերը ներգրաված են Սուրիո դարբեր մարզերում մեջ, ինչպես օրինակ Համալսարանական ոլորտի մեջ մենք ունեցած ենք մեծ թիվով դասախոսներ, բժշկական ոլորտի մեջ ունեցած ենք նշանավոր բժիշկներ, հիվանդանոցներ հայկական, Հալեբի մեջ օրինակ կա Ալթունյան հիվանդանոցը, որ Հալեբի մեջ հիմնված բժշկական արտիական սարքավորումներով առաջին հիվանդանոցները մեկը կհամարվի, դար նաև Ջեբեջյան, որ մինչև հիմա կկորդե Ջեբեջյան ակնաբուժարանը, որ շատ նշանավոր ակնաբուժարանն է Հալեբի մեջ, մեջ Սուրիայեր մասնակցած է նաև Սուրիո դնդեսական դարբեր ծրագիրներու անհատական իմաստով պետական ծրագիրներու թե մասնավոր հատվածի ծրագիրներու ունեցած են նաև դարբեր կորձարանադերեր Սուրիո մեջ, այսինքն ագնարու արդարացություններ որակավոր արտադրություններ մեջտեղ բերած են եւ նպաստած Սուրիո դնդեսության։ Սուրիայը նաեւ քաղաքական յանքի մեջ ներգրավված է։ Սուրիա հաստատում է իրենց սկզբնական օրերեն, իսկ մենք գիտենք 1950-ական թվականներին Սուրիա անկախութենեն ամիջապես վերջ։ Սուրիա առաջին խորհրդարանի գազմության մեջ արդեն հայեր ներգրավված էին եւ մինչեւ օրս Սուրիո խորհրդանի մեջ մենք ունենք հայ երեսփոխաններ, տեղական ինքնակառավարման դարբեր մարմիններում մեջ, ունենք հայ պաշտոնյաներ, կամ ներգայացուցիչներ գրեթե բոլոր pedagogan արհեստակցական միություններու մեջ անպայման հայեր կներգրավվին եւ Սուրյո ժողովուրդը Սուրյո բեդությունը կարևորությամբ, այսինքն բծախնդրությամբ կհետևի այս իրողության, որպես հայեր ներգրավված լան այս ոլորտներում մեջ, որովհետև կհավատա անոնց անշահախնդիր աշխատանքի նվիրումին, եւ աշխատանքի մեջ բդախնդրության։ Ինչ պայմաններ են հայրենիքում անհրաժեշտ կամ ինչն են պայման դիտարկում Սիրիայի մեր հայրենակիցները հայրենիք վերադառնալու համար։ Հայրենադարձության խթանգը հանդիսանալ հատկապես տնտեսական վիճակի բարելավում, այսինքն այդ սկացական գաբը այդ ցանկությունը միշտ ալ եղած է, եղած է չեն կնարսել, որ հadoop աշխատանքը պետք է դարվի որպես այսպես հսկա հայրենադարձության ալիքը ստեղծվի։ Ոչ, ասիկ այս ժամանակի ընթացքին գարելի է ստեղծել գապած երկրի քաղաքականությունն, գապած երկրի դնդեսությունն, արդարության հաստատում են, ասենք, երկրի մեջ արդարության օրենքներու գիրարգման պայմաններն այս բոլոր իրենց դրական աստեցություն անդրադարձ ունենան բնականաբար սուրիայի եթե հաստատվին հայաստան աշխատանքի եթե դժվարություն ունենան պիտի չգարենան կոյադեվել բնակարանի ալ դժվարություններ ունենային բայց կարծես աստիճանաբար սկսած են լուծումներ գտնել մերթ ընդմերթ այսին շինարարական հսկա աշխատանքներ դեղ ունենան այնտեղ մերթ ընդմերթ այստեղ իրենց կալվածները վաճառելով այնտեղ են գալվածներ ապահովելով եւ այլն։ Սակայն տնտեսությունը կմնա հիմնական հաստակները մեր եւ երկրի քաղաքականությունը ապահովության ամրաբնդումը շատ մեծ թեր ունենա, որովհետեւ գիտեք հատկապես բادرազմի դարիներու մեջ ապրած համայնքը սկսուճամ կդիտե երբ որ վտանգ տեսնե բոլորին առաջ կառնելու ապահովությունը ամրակրելու կորդոնը շատ մեծ թեր գտնախաղալ որբեսի այդ հայրենադարձության ծրագիրը ժամանակի ընթացքին ավելի արդյունավետ դառնա։ Տիկին Պողիկյան, կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ժամանակ գտնելու մեր հարցերին պատասխանելու եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ի նպաստ հայրենիքի, Արցախի, ձեր բոլոր ծրագրերը, նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու հարցում եւ ձեր պատվաբեր առաքելության մեջ որպես Սիրիայում մեր հայալեզու Գանձասար պարբերականի ղեկավար։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Սիրիայում հրատարակվող հայկական Գանձասար պարբերականի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Չիլաբոշյան Պողիկյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը կհանդիպենք։